die boek en jy moet dit in die Eefraat rivier gooi. Jy moet sê, so sal Babel wegsink en nie weer opkom nie, omdat die Heere dit sleg sal laat gaan met die stad. Mensen het daar baie hard gewerkt, maar dit het niks gehelp nie, dit is die laaste woorde wat Jeremia gesê het.